La ràdio Trinitat vea 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat vea 91.6 FM. L'alimentació sana i equilibrada cada cop està més en perill per l'estrató de la butxaca. En alguns casos ja resulta impossible. Per això, l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut i Creu Roja han posat en marxa un pla per facilitar la preparació de receptes saludables per a aquelles famílies que es poden permetre una despesa mínima i una altra d'emergència per intervenir en les que necessiten ajut per evitar la malnutrició infantil. Una família de 4 membres necessita un mínim de 520 euros al mes per alimentar-se d'una manera sana. El decàleg per, un menú, per uns menús saludables el van presentar Antoni Mateu, secretari de l'Agència de Salut Pública, i Josep Marquès, president de la Creu Roja. Un infant d'entre 3 i 6 anys requereix 22 euros setmanals per a l'alimentació a mesura que creix la despesa augmenta fins als 39 euros d'un jove o un adult. Els Consells de la Guia conviuen amb un programa d'emergència sobretot per les 300.000 famílies que hi ha a Catalunya sense cap mena d'ingrés. Preveuen ajudar un miler de nens d'unes 500 famílies per continuar menjant bé un cop acabi el curs escolar. Els ajuts es donaran a través d'una targeta moneder per comprar eh, exclusivament en certes botigues d'alimentació, de manera que no es puguin malbaratar. El, rebran, el rebran les famílies amb menys de mig miler d'euros d'ingressos al mes. Creu Roja i el Banc dels Aliments han engegat campanyes paral·leles d'ajut per aquest estiu. L'ONG Creu Roja repartirà uns 9 milions d'aliments aquest 2013.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 Aquest polígon residencial impulsat per l'Església Catòlica barcelonina amb suport del règim franquista va sorgir com una idea del 35è Congrés Eucarístic, que es va celebrar a Barcelona l'any 1952. El barri ha celebrat els 60 anys amb una missa i una ballada de sardanes. Amb motiu del 60 aniversari, aquest cap de setmana s'han programat tot un conjunt d'activitats commemoratives. Una de les més importants ha estat el concert que es va fer divendres a l'església de Sant Pius de Zè. La plaça del Congrés ha acollit els actes d'aquest cap de setmana des de jocs i tallers infantils fins a un tas de fideuà solidari. Ahir es va dur a terme la missa solemne a l'església de Pius de Zè, des de la qual els veïns van fer una passejada fins al lloc on es van posar la primera pedra al barri. La festa va acabar cap al migdia amb una ballada de sardanes i un vermut popular a la plaça del Congrés. La llavors coneguda com a Ciutat Jardín Viviendas del Congreso Eucarístico de Barcelona va néixer oficialment el 31 de maig de 1953 quan s'hi va col·locar la primera pedra a l'actual intersecció de la plaça del Congrés amb el carrer de Felip II. Aquesta promoció immobiliària tenia unes característiques especials que la feien diferent comparada amb les construccions d'habitatges a l'època del franquisme, ja que el polígon d'habitatges del Congrés va ser una promoció immobiliària dirigida per l'Església Catòlica Barcelonina. La idea principal era garantir un entorn tranquil per als residents amb una trama urbana ordenada i molts espais verds i zones d'esbarjo. 60 anys després, el creixement urbanístic ha respectat en bona part un paisatge urbà en el qual continuen presents aquests espais. I ara parlem d'esports, parlem de futbol, perquè refunda el club esportiu Fabra i Coats. El barri de Sant Andreu ha viscut un dissabte històric amb la refundació del Fabra i Coats, un equip històric de la ciutat que durant els anys 50 i 60 va militar a la tercera divisió. El club servirà perquè molts nens i nenes tastin el futbol sala vestint els tradicionals colors blanc i negre de l'entitat que representava l'emblemàtica fàbrica andreuenca. Una bona notícia per l'esport del districte que es veu reforçat per una nova opció dels jugadors. I ara fem balanç del mes de maig al districte de Sant Andreu. La sala d'actes del Centre Cívic de Navas portarà el nom de Joan Fructuoso Gómez, segons es va acordar en el ple del districte de Sant Andreu, on també es va aprovar, entre altres mesures, els festejos del 60è aniversari del barri del Congrés. El districte de Sant Andreu posarà el nom de Joan Fructuoso Gómez, la primera víctima d'ETA a Catalunya, a la sala d'actes del Centre Cívic de Naves. Aquesta és una de les mesures aprovades pel districte. En aquesta sessió també es va aprovar la mesura de govern sobre la commemoració del 60è aniversari del barri del Congrés. Es proposa celebrar aquesta efemèride també per dinamitzar i reflexionar sobre el futur del barri del Congrés i els indians. A més, s'ha aprovat el pla de millora de la gestió dels locals municipals del districte de Sant Andreu que permetrà disposar d'un cens actualitzat dels aproximadament 200 locals i espais distribuïts als, als diversos barris, entre d'altres aspectes. D'altra banda, també s'ha presentat l'informe del regidor, que inclou la inauguració el 18 de març del Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP, un nou complex que s'integra al Centre de Salut Isabel Roig Caserna de Sant Andreu i que pretén així donar resposta a les necessitats sanitàries dels veïns. Continuant en el capítol de les inauguracions, també destaquen de la primera edició de la primera jornada Paisatges Culturals de l'Aigua, la de la Biblioteca Baró de Viver i la de l'intercanviador jove de l'Espai Jove Garcilaso. A més, l'informe inclou la presentació del llibre L'Abans de Sant Andreu de Palomar, la celebració de la final de la Copa Federació de Futbol, que va guanyar la Unió Esportiva Sant Andreu i l'obertura per part del regidor de la primera sessió de formació de comerciants. Doncs ara que parlem del Sant Andreu, parlem de no, novetats, perquè Patxi Salina serà el nou entrenador del Sant Andreu. El tècnic basc, nascut a Bilbao fa 49 anys, és l'home escollit per ocupar la banqueta del Narcís Sala la propera temporada. El Sant Andreu i l'entrenador han tancat l'acord verbal a les oficines de l'estadi. La signatura del contracte es farà d'aquí uns 15 dies. Patxi Salinas Fernández, exjugador de l'Atlètic Club de Bilbao i el Celta de Vigo i exentrenador de la Gramenet, l'Ourense i el Melita de Malta, serà el substitut del fins ara entrenador del Sant Andreu, Piti Belmonte. L'acord fins al 30 de juny del 2014 s'ha tancat amb dues reunions aquest cap de setmana. El nou tècnic andreuenc torna ara cap a Vigo, ciutat on viu des de la seva retirada com a jugador, i no visitarà novament Sant Andreu fins d'aquí un parell de setmanes, quan tindrà lloc la signatura del contracte. Durant aquest període, el vicepresident esportiu Juan Carlos Campos serà l'encarregat de renovar la columna vertebral de l'equip campió de Copa Federació. I ara parlem de l'èxit total del Sant Andreu a la Festa del Comerç celebrat aquest dissabte. Enguany, la paradeta del club ha estat de les més visitades i han estat molts andreuencs els que han comprat marxandatge oficial. El producte estrella ha sigut la bufanda d'edició limitada dels campions de Copa Federació, que ha tingut una gran acollida entre l'afició. Tres jugadors del primer equip, Morales, Cárdenas i Quim Araujo, s'han acostat per signar autògrafs als nombrosos seguidors que han volgut compartir una estona amb els futbolistes que defensen els seus colors. També el president del club, Manuel Camino, ha estat present a la paradeta durant diversos moments del dia fent costat als aficionats que es passejaven. El Sant Andreu ha tornat a demostrar que no és un equip qualsevol de segona B i el poble ha evidenciat novament que està amb l'equip, una prova de que si la gent es volca, aquesta entitat no té límits, perquè el realment imprescindible és la massa social quadribarrada. La de dissabte és una de les moltes accions que el nou departament de màrqueting del club prepara per aconseguir una unió total entre poble i equip. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Hi ha molts sentiments que no són dir-te tot plegat se'n fa un món del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ahir acabava oficialment el que és la Festa Major de la Trinitat Vella i ens en parla la nostra companya Susana Ávila. Exacte, i van tancar els actes, però abans, el passat dissabte, dia 1 de juny, entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, a la plaça de Trinitat Vella va acollir tendes al barri o al carrer a una, a una activitat organitzada per l'Associació de Comerciants de la Trit Vella i on col·laborava la Comissió de Festes. Ràdio Trinitat Vella va ser allà i va parlar amb alguns dels organitzadors i participants. comerciants de Trinitat Vella i Albert Paper de Barcelona Activa, que estan aquí a les botigues al carrer, de la plaça de Trinitat. Bon dia a tots dos. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Expliqueu una, una miqueta en què està consistint aquest matí de, bueno, de festa major de Trinitat Vella, però de botigues al carrer. A ver, nosotros estamos dentro del... Bueno, hoy están en el carrer todas las botigues del distrito y entonces nosotros aprovechamos las fiestas del barrio y salimos en las fiestas. Entonces, mm, bueno, hay una muestra pequeña de las tiendas asociadas que se ponen aquí en la plaza, hacemos un poco de vida mm, en la plaza, el comercio en la calle, el trato cercano con los vecinos. Entonces también tenemos algunas tiendas que no son asociadas propiamente dicho, pero bueno, colaboran con nosotros, mm, ponemos lo que tenemos ...y bueno, hacemos vida de barrio, de pueblo. Quines botigues podem trobar aquest matí de dissabte aquí la Plaça de A ver, eh, por lo general son ropa, calzado, eh, tenemos bisutería, eh, artesanía, tenemos flores, mm, tenemos tiendas de alimentación, o sea, tenemos una representación un poquito así variada de lo que es el comercio del barrio. En el barrio tenemos de todo, tenemos lampisterías, tenemos gestorías, mm, dentistas, podólogas, eh, bares y restaurantes donde se tapea de muerte. O sea, mm, quedaros en el barrio, que tenemos de todo. No os vayáis el sábado por la tarde a la maquinista, quedaros en el barrio. Que ahora hace buen tiempo, que hay unas terracitas muy majas en el barrio, que nos ponen unas tapas muy buenas, que nos tratan con mucho cariño, que nos conocemos, que te tratan de tú a tú que cuando te ven entrar por la puerta del bar ya te ponen tu cafelito como a ti te gusta. Eso no lo tienes en la maquinista, ni en San Andrés, ni en ningún sitio, lo tienes en tu barrio. Ah, que esta crida sembla seca que ha fet efecte molta ...y i molts mm, Pues sí, a ver, cuesta trabajito porque, a ver, los comerciantes eh, tienen que desmontar su tienda, tienen que venir, mm, a veces tienen que contratar gente para estar en, en la plaza porque ellos se quedan en sus tiendas. Pero bueno, hacen el esfuerzo. Entonces creo que los vecinos tienen que hacer el esfuerzo de acompañar a estos comerciantes. O sea, que no todo se deje en manos de quien lo organiza. No, no, o sea, lo organizamos con todo el cariño, pero queremos que la gente nos acompañe. Si organizamos filas que la gente salga a la calle, que se organizan eh, salidas, trubadas, lo que sea, que la gente salga. Si la gente sale, los comerciantes se animarán. Si ahora somos 15 paradas en el próximo mercadillo que es en octubre, en la fila multicultural, seremos 20 y cada año más. D'acord, Cari, doncs moltes gràcies, sobretot aquest entusiasme. I Albert, de Barcelona Activa, explica'ns una miqueta en què consisteix la teva tasca aquí a aquesta fira d'avui. Jo soc un tècnic que està treballant aquí a Trinitat Vella i dins de, del nostre programa Dinamització Comercial una de les línies importants és donar suport a l'Associació de Comerciants i un dels actes que fem, una promoció, diguem, per donar difusió, per donar a conèixer l'associació entre els comerços que no estan associats encara, doncs és una, aquest acte que estem participant avui, que és la sortida de comerç al carrer, que com ha dit la Cati està marcada dins de la sortida de tot el districte i nosaltres estem present aquí per donar suport a l'Associació de Comerciants. Perquè què suposa, per exemple, per un comerciant estar associat? Els avantatges, avantatges davant de l'administració, podem fer més pressió si ens presentem junts com a associació que no pas el comerciant que té una problemàtica concreta i molt puntual, si la podem plantejar associadament entre tots plegats, segur que tindrem més força davant de l'administració i també podrem eh, eh tenir capacitat d'accedir a ajuts i subvencions que les, eh, podrem accedir si som una associació però no com a comerciant individual. Com estaran al matí? T'estàs trobant amb molts comerciants que no estan associats i demanen informació? Hi ha alguns que han demanat informació, la veritat és que hi ha comerciants que no estan associats però són minoria. Dins de, de l'associació hi ha una cinquantena de, de, de comerços del barri, que és un número molt important, per tant hi ha pocs que estan associats i el que estem fent amb la Cati és a poc a poc intentar convèncer aquests nous comerços que s'estan obrint al barri o que no estan associats. D'acord, des de Barcelona Activa com estàs veient aquest matí? Hi ha molta afluència? Hi ha molts botiguers? La veritat és que la gent ha respost bastant. Hi ha, hi ha afluència de, de gent, no sabem ben bé el nivell de compres, però més que el nivell de vendes al final del dia el que ens interessa és això, donar-nos a conèixer, estar present al carrer, participar en l'acte, els cicles festius de, del barri i que, que la gent conegui el comerç del barri, com ha dit la Cati, que es quedin aquí, consumeixin aquí i facin barri. D'acord, Albert, doncs moltes gràcies i et deixo que continuïs amb la teva tasca, el teu estat. Gràcies. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Estem amb Anna Díaz, una col·laboradora de l'Associació de Comerciants de la Trinitat, que està aquí al comerç, a les botigues de la Passa Trinitat veia al carrer, hasta una van en Artesanía. Buen día. Sí, hola, buen día. Estoy haciendo aquí un poco de artesanía que hago yo misma. Y como voy justilla, pues me, saco un dinerillo para, comer al mes y ya está. Y colaboro con todo y convivimos y el barrio lo levantamos y damos un poco de alegría, que es lo que hace falta. Recordem que antes era, la frutistería, ahora ya... ¿Ya no la tens? Tenía la floristería en calle Madriguera y ahora colaboro con la floristería aquí en Mirella, que la dueña ha ido a buscar plantas ahora que ya ahora viene. Ah, Explicando una miqueta com fas ¿qué ¿qué a servir. Pues voy haciendo de todo, voy cogiendo de aquí, de allá, saco cosas de donde puedo, intento ajustar los precios 2 euros, 3 euros, 4 euros. ¿Qué, materiales? Mm, Pongo la mano de Fátima, pongo turquesa, pongo jade, pongo ojo turco, pongo de todos los materiales un poco. Sobre todo estamos viendo que hay muchos pendientes. Alambres, alambres también, trabajo con los alambres, con todo un poquito. De acuerdo, pues te dejamos aquí en el stand que siga atendiendo. Pues muchas gracias, Mar. Gracias, cariño, gracias. Estem al Lluís, un dels firaires d'aquí del matí de, dels botigues al carrer, a la plaça Trinitat. Bon dia, Lluís. Bon dia. A quina botiga representes? A Merche, Calçado en Merche. Que, clar, és un amic de, de la sabateria perquè ella està a la botiga i no ha pogut estar aquí. Eh, això, eh, no ha pogut, no està aquí i ja sempre muntant el, la fira, muntant un, un puesto eh, para representar la tienda en el barri. Com estan en el matí de compres? Eh, muy floja, muy, muy floja. Ah, hi ha molta gent però potser miren molt. No, molta gent ha vingut a, a aquesta hora eh, per mm, la fideuà, més que per comprar. Per la fideuà és gratuïta i per comprar el mínim són 5 euros i no, i no, i no porta la gent. No. D'acord. Doncs recordem que la sabata Merche és una de les més antigues aquí de, de Tritat. Té molta, molta història, oi, aquesta sabateria? Eh, sí, sí, molta història, a part de la panaderia. Uh mhm. -huh. Són, són gairebé 65 anys d'història, és una de les més antigues i un dels referents d'aquí de, de Trinitat Vella com a barri. Sí, un dels referents del, de la família i que aquesta família ja havien tenit terrenys eh, aquest, en aquest barri que fou un, un barri pioner en Barcelona perifèric D'acord, doncs Lluís, moltes gràcies. Et deixem que continuïs aquí atenent al personal que t'arriba. Gràcies a tu, gràcies, gràcies a tu. Adéu. Adéu. Estem amb Maria José, que és la propietària de la floristeria Nova Anna. Junto amb Begoña. juntament amb Begoña, aquí de la Trinitat Vella. Com estarán al matí? Bueno, está yendo un poquito flojito, es que hay muy poca gente hoy en la plaza. Sí. sí. Fa molt temps, però no acompanya? exactamente. Está haciendo buen tiempo, pero la gente no, no sé, no, no, ha bajado. Normalmente responde muy bien cuando se ponen los comercios en la plaza, pero este año no, no han bajado. ¿Has una miqueta, una miqueta de la tema floristería. Pues mira, que hace dos meses, va a ser dos meses que decidimos abrirla, mi compañera y yo, porque hacía ya unos tres años que no había ninguna floristería. y bueno, hemos decidido probar y dar otro servicio más al barrio. ¿Y cómo están aquí al barrio de tan Bella? Bien, bien, bien. Sí? Sí, bien. Ets, formes part de l'associació de veïns, de l'associació de comerciants de sí, Trinitat sí, Vella? Sí, sí, formamos parte, sí. Et porta com a comerciant eh, beneficis o ajudes el fet d'estar associada a la... formar part de l'associació de comerciants? Sí, sí, sí, perquè sempre puedes contar con ellos i sempre recibes ajuda de ellos, sí si ens pots parlar una miqueta de les plantes aquí que estem veient a l'estat, no que podem trobar a la teva floristeria. Tenemos aromáticas, tenemos las flores de temporada, tenemos rosales, la dama de noche, tenemos un poco de todo. También tenemos mmm, artificial, tenemos centros artificiales, tenemos un poquito de todo, tenemos variedad. On us poden trobar els nostres oients si volen Pues mira, la calle Mirella, número 7. D'acord, doncs muchas gracias Maria José. Muchas gracias a ti. Estem amb Nati Escarza, una de les eh, components de la Comissió de Festa de la Trinitat Vella, que està una paradeta aquí a botigues al carrer de la Plaza Trinitat. Buenos días, Nati. Hola, buenos días. ¿Qué estás haciendo esta mañana? Pues mira, esta mañana hemos puesto un puesto que somos de la comisión de fiestas y lo hemos puesto con los comerciantes. Entonces, sí, estamos con los comerciantes y entonces pues mira, me dejan poner la paradita y, hago trabajos manuales en la comisión de fiesta y luego los ponemos, los exponemos. ¿Qué, trabajos manuales haces? ¿Qué manualidades? ¿Qué artesanía? Hacemos bisutería, hacemos baroski, hacemos cosas de ganchillo, eh, con chapas del café, con chapas de, de las Coca-Colas, eh, hacemos collares, de todo un poco. ¿Cómo estás viendo la mañana aquí en la Plaza de la Trinidad? Ah, pues muy bien, está estupendamente. Hace una calor como nunca había hecho. Estamos pasando hasta calor. <laughs> Ahí, justo acaba de acercarse Manuel Fernández, presidente de la Comisión de Fiestas. Buenos días. Hola, buenos días. Me decía el oído, trátala bien, que es mi mujer. <laughs> sí, sí, sí. Está aquí encargada del puesto de artesanía, una artesanía maravillosa, preciosa, sobre todo reciclada es una, es ilusión que le hace ella es, mm, e, su vida. Se levanta por la mañana, se pone en una mesa, hasta la hora de comer haciendo trabajos manuales, eh, pero no es un día ni dos, toda la semana. A ver, estamos en esta botiga la carrer de la Plaza de la Trinidad. ¿Cómo está yendo la mañana desde la visión de la Comisión de la eh, eh, muy bien, muy bien, muy eh, bien. mucha, mucha multitud de gente. Estamos muy contentos por la participación eh, del, barrio, de la gente del barrio, que estamos muy, muy, muy contentos, muy satisfechos. Porque ¿cuántas tiendas están aquí en la Plaza de la Trinidad? Mm, aproximadamente unas doce me parece que son. Sí los de tiendas, comerciantes que se han animado. son los comerciantes que se han animado y estamos aquí pues en la comisión de fiesta pues echándole una mano como todos los años. Es importante en estos tiempos dar un pequeño empujoncito al, comercio de barrio. Por supuesto que sí, porque si no, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces se, nos hunde, entonces para eso lo estamos haciendo. Sí, sí. De acuerdo, Manuel, pues te dejamos que continúes en la organización, que te vemos muy atareado. Muchísimas gracias a la radio otra vez más y para los tenemos los tenéis para lo que os haga falta. Muchas y, gracias. Y nos vemos mañana ya en el piro musical final ya. Efectivamente, muchísimas gracias a todos. ¿eh? Muchas, gracias, Manuel. Estamos con Inma del comercio de la huerta de la villa. Eh, explícanos un poquito este, qué consiste vuestra, vuestro comercio. Pues mira, nosotros somos especialistas en productos extremeños y frutas y verduras selectas. ¿Cómo está yendo esta mañana? muy bien. cuando salimos a la calle se nota que la gente se anima mucho más. y si lleváis jamón, queso, vino, como que se anima más todavía, ¿verdad? Claro, a todos nos gusta lo bueno. ¿Pertenecéis a la Asociación de de la Trinidad? Sí, desde el primer día. ¿Y veis eh, beneficios? ¿Os ayudan? ¿Pertenecer a la Asociación de Sí, hombre, eh, a la hora de luchar tenemos que estar todos juntos. y es, es una buena manera de, de estar ahí. De acuerdo, pues te dejamos que estás muy atareada. Muchas gracias. Gracias. Estem amb Amparo, que té aquí un stand d'artesania. Bon dia, Amparo. Hola, bon dia. Explica una miqueta en què consisteix la, la, la teva artesania. Bueno, jo el que porto és roba, aleshores és roba més de senyora una miqueta més gran i, bueno, i vendre, ve, molt. Però com aconsegueixes o d'on treus aquesta roba per a bueno, donar la, la roba és de que, bueno, és espanyola, no és de xinos, que aleshores això és molt important, perquè el que té que fer la gent és comprar roba d'aquí nacional i aleshores nosaltres també pujarem més el país. Eh? I bueno, i és el que faig. No tens botiga? Eh, bueno, faig, eh, faig eh, mercadillo. On et podem trobar llavors? Bueno, en qualsevol lloc de mercadillo, és el que faig. D'acord, Amparo. Doncs et deixem que continuï recollir. Moltes gràcies. Vinga, a vosaltres, gràcies. gràcies. Estem amb Vicenç, eh, un dels encarregats d'alimentar, una de les persones encarregades de repartir fideuà aquest matí a dissabte a la plaça de la Trinitat. Hola Vicenç, bon dia. Hola, bon dia. Quantes racions de fideuà teniu esperat o teniu pensat repartir aquest matí? Segurament entre 7 i 800. 7 i 800. Eh, com va sorgir la idea o el fet de preparar aquí una fideuà i repartir-la entre els veïns? No, perquè a més a més ja fa que ho fem fa 7 o 8 anys anys ja està bé donar un cop de mà al barri. Perquè tu eh, formes part d'Aliberar, un comerç aquí del barri. Explica'ns una miqueta en què consisteix i on el podem trobar. Alimenars és una empresa de col·lectivitats i de càtering que tenim 107 centres i d'aquí del barri hi ha 21 persones que està treballant a l'empresa d'Alimenars i l'empresa nostra és una empresa que nosaltres no som ni Unió ni Sodexo, però estem fent cada dia a la vora de 30.000 menjars. Doncs eh, et deixo perquè hi ha molta cua, la Ciudad té molt bona pinta, fa molt bona olor, i hi ha molta gent, oi, esperant? No, però t'imagines que, la, que a més a més d'estar bé i a més a més que estigui bona. Ja seria la, la, la rapera. I, ja, i a més a més és gratuït, sí, per sí, tant... gratuït, això ho paga l'empresa meva, l'Imenat, i jo col·laboro en la part que puc. d'acord, Vicent, doncs, et deixem i moltes gràcies i et deixem que continuïs repartint racions de Fideuà. Moltes, I moltes gràcies per ser vostè tan amable. Moltes gràcies, Vicent. Adéu, adéu. adéu. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. I després d'escoltar els participants i organitzadors de les botigues al carrer del passat dissabte, passem a l'acte que va tancar les festes d'enguany de les festes major de la Trinitat Vella, és a dir, el correfoc a càrrec de Trinifoc i els focs artificials que van córrer a càrrec de la pirotècnia igual. Doncs després d'aquests dos actes vam parlar amb algun dels organitzadors també per a veure que fessin un petit balanç de les festes major de la Trinitat Vella 2013. I després del castell de foc artificial estem el senyor Raimon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu, és que aquests veïns i veïnes de la Trinitat cada dia superen i cada any i any rere any amb aquesta feina impressionant. Quin final de festa. Jo crec que aquests eh, focs artificials, aquests castells, ha, ha posat punt i final a una molt bona setmana, 10 dies de festa major, plenes d'intensitat i amb el qual doncs, alguna anècdota a nivell d'incivisme, però que ni molt menys ha eclipsat aquest gran esdeveniment social i de sortir del carrer pel qual doncs, els veïns i les veïnes una vegada més han demostrat que la Trini està viva i té molt a dir. Doncs demà, dilluns, a treballar i a pensar la de l'any vinent. Això mateix. I vosaltres, sobretot, a cobrir demà. aquesta informàtica mini que hi hagi molta feina. I de molta gràcies, senyor Riboblanc. Estamos con Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiesta de la Trinitat Vella. ¿Qué valoración haces de las fiestas y sobre todo del correfoc final y de Castillo de Fuegos Artificiales? Bueno, todas las fiestas, la verdad, yo hago una valoración muy positiva y lo he dicho ese otro día, lo mantengo y lo digo, tengo que decir hoy, que gracias a la participación de la gente del barrio, que ha sido masiva, y le doy las gracias a la gente por la participación que han tenido. Eh, mm, todos los eventos que se han hecho fueron muy numerosos y gracias a todo el barrio. ¿Ya pensando en las fiestas del año que viene? Bueno, ahora, ahora pensamos en la castañada, lo primero que nos viene, que será el día 31 de octubre. Queda largo, queda, eh, aún, queda, aún, queda. bueno, pero ya, ya empezamos ya a calentar motores. Pero ya, mm, y luego ya pues eh, Papá Noel, Cabalgata de Reyes, Carnaval y ya la fiesta Para ahí estamos. Hemos tenido aquí Trini sí. y la Batucomas y también la pirotecnia igual, que han sido los que han puesto el broche final a las fiestas. Sí, hay que, hay que darle las gracias a tanto a Batucoma como a Trinifoc, que han colaborado mucho en las fiestas y la verdad. Eh, yo le doy, le doy las gracias a ellos porque la verdad, sin ellos no pues se podían hacer muchas cosas de las que se han hecho. El correpor por el barrio sin cobrarnos nada, poniendo lo, que es el, la pirotecnia todo por parte de ellos. Le doy, le estamos muy agradecidos a la Comisión de Fiestas, muy agradecidos. De acuerdo, Manuel, muchas gracias i ahora a descansar. Gràcies a la ràdio. Estem amb Dani Cap de Colla dels Foc. Bona nit, Dani. Com ha anat el correfoc de tancada Festa Major de Trinitat Vella 2013? Hola, molt bé. Bona nit. Doncs pues no sé, ha estat molt bé, la gent s'ha passat bé, no ha pres mal ningú i tot molt bé, la veritat. No sé si tens dades, quants focs artificials, quants Quina quantitat de petards heu fet servir aquesta nit? Bueno, mira, hem gastat 800 carretilles i, i 14 titanis de 21. I molt bé, la veritat és que molt content i molt agradable pel sortir al barri. Quina serà la propera activitat o acció del Trinifoc? Ens us podem tornar a veure? pues, següent dia no hi ha res previst, però bé, a qualsevol festa del barri que ens vulguin convidar, nosaltres estarem encantats de sortir. D'acord, i eh, si els veïns on us poden trobar? Estem on sempre, al parc de, la Trini, al parc de Via Fadència, em sembla que es diu, a sota el pont, al quart local. D'acord, Dani, doncs moltes gràcies i a descansar, que hi ha molta feina. A vosaltres. Estamos con José Cap de Batucomas. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, sois una de las bandas que ha participado en casi todos los actos de la Fiesta Mayor 2013. ¿Cuántos actos, ¿En cuántos actos habéis participado? Buf, aquí en la Trinidad de la Fiesta Mayor hemos, hemos participado en, bueno, como tú dices, en casi todas. O cada fin de semana aquí dándolo todo y que esto siga, que la fiesta siga. ¿Cómo valoras las fiestas de este año? <laughs> de un lado para otro, saturadas, fiesta tras fiesta. Estamos reventados todos, la verdad. Hablando en plata, reventados. <laughs> ¿Lo habéis disfrutado también? Hombre, eso siempre, siempre, siempre. Hay que ir disfrutando en todas las fiestas. Pues si algún oyente no conoce Batucomas, explica un poquito dónde estáis, la historia, los vuestros componentes brevemente. Pues mira, Percusión Batucomas eh, nació en. Yo soy Comas y sulá es el instituto de secundaria que está en, la, en Vía Barcino. Y bueno, empezó hace unos tres años aproximadamente. Eh, ahora la banda eh, tiene unas 26 personas tocando, vamos en aumento y cada vez pues nos van fichando para más fiestas y más eventos tanto públicos, privados, lo que nos echen. De acuerdo, José, pues a descansar te dejo, que ya te vayas y que descanses. Pues muchas gracias y muchas felicidades por todo esta me... cómo habéis amenizado todas las fiestas. <laughs> Muchas gracias, igualmente. Gràcies, José. Vinga. Estem amb Eulogi Bertran dels treballadors de Pirotècnia Igual que ens han ofert aquesta nit un castell de focs artificials. Bona nit, Eulogi. Hola, bona nit. Què ens podries dir d'aquest foc d'artificials que hem pogut gaudir aquesta nit? Té... Quina quantitat de, de petards, de focs heu fet servir... Uns quants, uns quants. És que no sé, no podria dir jo la quantitat de petardos perquè això és cosa de l'empresa. <laughs> és secret de l'empresa. Ah, secret de l'empresa. Sí, sí. Bueno, explica'ns breument una mica en què consisteix la pirotècnia igual. Pirotècnia igual, doncs, pues, bueno, fem petardos a la, a la venda per la gent, al públic, i després fem espectacles pirotècnics d'interior, d'exterior, no sé què més dir-te. No sé si a, teniu alguna botiga, veneu al públic o als bueno, nostres oients? Venim al públic, però amb, tenen que venir a la fàbrica. Uh mhm. -huh. És a Canyelles o, bueno, en tenim diverses aquí a, a la zona de Catalunya. És la primera vegada que participeu a les festes... Jo en aquesta sí. Sí? I com sí, ha sí. estat l'experiència? Doncs pues, que espero tornar l'any que ve que ha estat molt divertit. Jo m'ho he passat molt bé. Sí? D'acord, doncs moltes gràcies, Logi, que vagi molt bé. Ens trobem amb Àngel Sevilla, el fotògraf oficial de la Festa Major de Tita Vella 2013. Bona nit, Àngel. Hola, bona nit, què tal? Des del punt de vista del fotògraf, quina és la teva, les teves, la teva opinió, les teves conclusions de la Festa Major de Tita Vella 2013? Home, jo crec que ha anat força bé, no? O sigui, com a integrant de la comissió de festes, jo crec que la, la valoració la tenen que fer els veïns, no? Home, jo crec que ha anat molt bé, les fotos són molt maques, ho podrem veure tot en un parell de dies al Facebook de la Comissió de Festes de Trinitat Vella i bueno, o sigui que quan hi ha imatges eh, ja els veïns poden opinar millor, no? amb més criteri i jo crec que, que ha anat força bé moltes activitats, molta participació també de ciutadans i ciutadanes de la Trinitat Vella, ha anat tot la mar de bé. Sí, no, molt variada, o sigui, la festa major aquest any, bueno, com cada any ha estat molt variada, en tenim de tot, balls, exhibicions, o sigui, jocs infantils, i bueno, jo crec que ha anat molt bé, molt bé, però clar, jo soc membre de la comissió de festes i tinc que fer una valoració positiva perquè és així, no? D'acord, Àngel, doncs moltes gràcies i a descansar, que s'ha estat 10 dies molt llargs de feina i ara toca descansar una miqueta. Sí, no, i tant. Ha estat un treball dur perquè són molts dies i molt seguit el treball, però bueno, jo crec que, que mereix la pena, no? O sigui, la festa del barri és un cop a l'any i val la pena. O sigui, que estiguem 10 dies aquí al peu del canó, però força, força bé i força content. D'acord, Àngel, doncs moltes gràcies. Molt bé, a tu, Susana, bona nit.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 Molt bé, doncs nosaltres eh, continuem amb el nostre programa d'avui, entrem ja dintre del que és l'àrea de servei i parlem amb la Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia. Doncs què és el que tenim preparat per al dia d'avui? Doncs avui el que volem parlar és la televisió abans i ara, com canvien el, els temps, sí? perquè ens hem adonat aquesta setmana que el temps vola per la setmana que ve ja és l'última col·laboració i ja s'estan tancant els cursos oh. i, i les coses canvien a una velocitat exagerada a vegades. Sí? Els avenços tecnològics tenen molt a veure amb aquests canvis, ja que en algunes ocasions fins i tot ens modifiquen hàbits de relació. Una d'aquestes descobertes tecnològiques va ser, sens dubte, l'aparició i la propagació de la televisió a gairebé totes les llars del país Mm. I per parlar-ne, avui hem convidat una historiadora de l'art que està fent un curs d'intermedi, a nivell intermedi, a la delegació. Txelo, bon dia. Hola, Hola bon, bon dia. dia. Mm, el temps vola, oi? Diu, en què ho has notat més a la vida? Uh, on, on més um, ho he notat és al mirar als nens, sempre, eh, perquè fa quatre dies eren petits i de sobte eh, els mires i, i ja són grans. I, i doncs t'adones que, que el temps ha passat, <laughs> <laughs> remediablement. Tu, tu vas sí. estu estudiar història, història de l'art és el que... Sí? sí. Per, què, per què vas decidir-te per eh, aquesta llicenciatura? Per plaer, solament, solament per plaer, perquè jo treballava en altra feina totalment diferent. Eh, I també perquè, perquè penso que, que eh, coneixent la història es pot mm, entendre millor l'actualitat. Mm? L'actualitat, sí. Sí, crec no, que sí. Estic, I estem, i estem d'acord amb això. I tant, i tant. Sí? I quina, quina és l'època que més t'interessa? Um, totes, totes les èpoques eh, em, semblen, em semblen interessants, però hi ha una que mm, m'agrada molt més, que és la, eh, el, el dels faraons, perquè jo crec que encara té una mica de misteri sí. eh, per resoldre. Sí, crec que sí. Uns quants, potser. Sí, uns quants. Sí. A més a més, té sí. moltes teories conspiranoiques al voltant. Sí. Que no sé si algun, algun any o en un futur podem acabar d'esbrinar, els tons secrets que amaguen aquesta civilització. Uh mhm. -huh. Com es van construir les piràmides, Exacte, oi? Com, feien, com arrossegaven aquelles roques. Mm? Sí. Molt bé. Mm, tu has viscut l'abans i el després de tenir tele a casa? Exacte, sí. Sí. I... Ja mm, són molt grans. <laughs> I com era la vida abans? Uh, a veure, um, abans de, de tenir te, televisió a casa meva, jo era molt petita, doncs no trobava a faltar la tele, perquè jo anava jugant sempre, era, era petita, doncs no, no trobava a faltar la tele. D'acord. I els primers anys de tenir-la, recordes alguna anècdota? que passés sí. o alguna cosa que... Sí, sí em, em recordo que al, al principi al principi era molt sorprenent eh, perquè la tele era una altra cosa, no? I em recordo eh, quan, quan l'home va, va arribar a la, a la Lluna per mm. primera vegada. Ens vam reunir tots a, a casa d'un veí per veure-ho. Jo no em recordo si mm, ja hi havia tele a casa meva o no, però jo crec que vam juntar-nos tots junts per, per assistir a aquell esdeveniment tan sorprenent no? al voltant de la tele. Clar. Sí, sí. Un, un Recordo d'aquell. Sí. Un punt de trobada. Un punt de, de trobada. Mm, creus que la tele és una bona eina per estudiar la història i l'evolució de la societat d'un país? Um, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí perquè, a més a més, reflexa, um, reflexa el, el, la forma la forma d'actuar de, de les persones. Um, en l'època que vivim actualment eh, penso que, mm, que és una època molt exhibicionista. Mm. Doncs hi ha programes que, mm, que són de la mateixa manera de ser que aquest públic, aquest públic al que va dirigit. D'acord, mm. d'acord. Mm. mm aquí a Espanya, o a Espanya, quines cadenes hi havia al principi? al principi de tot, eh, solament una, una, la TV, la TV, en blanc i negre, clar, també. Evidentment. <laughs> Sí, i mm, després, eh, no em recordo quant temps després, eh, hi ha la, el, la cadena que es diu um, mm, UHF, la ah. UHF, UHF, se decía en... Sí en castellà, clar. La, la dos era l'UA Sí, era la Kefa. i res més. Res més així durant molt, molts anys. Durant molts anys. Sí, perquè la, la TV1 emetia per, per, U, per B baixa Kefa i la 2 per Uakefa. Sí. Dos sistemes diferents. Ahà. D'acord. És per això. I, I quin programa t'agradava especialment? Eh, quan, quan vam tenir tele a casa meva, eh, jo era molt petita. Doncs el que m'agradava era un programa infantil que hi havia que es diu a, um, a Antena Infantil. I sortien, no sé com es diu, pallassos. Pallassos, pallassos, sí, sí. pallassos i, i gent jugant, i m'agradava. Després ja, quan, quan va ser, va ser eh, més gran, mm, en el UHF mm. eh, hi havia un programa de teatre sí. molt interessant, que era, es diu eh, Estudi 1, sí. Estudio 1, i, i, i era interessantíssim perquè feien obres de teatre. Molt bé, mm. gravades al... Gravades, sí. D'acord, per tant les emitien... I va ser una forma d'aficionar-me al teatre. Mm. Però ja era més grandeta, mm. sí són coses que ja a la, la televisió actual s'han perdut. No, no hi ha programes infantils yeah. amb pallassos ni tampoc es pot no. gaudir d'una obra de teatre així mirant per la televisió tampoc. Hi ha temporades que el Canal 33 uh, ah, si no m'equivoco, mm. si no ho recordo malament, doncs sí que ha posat o ha emès. Una obra de teatre. Sí, sí. Mm -hmm. obres de teatre. Mm? Mm. Eh, si relacionem una mica la tele o aquests mitjans audiovisuals eh, amb la política, hm, el règim va aprofitar la tele com a mitjà de propaganda política. I tant. Recordes en quins espais, com? En, en tots, en tots. Eh, però, mm, segons la meva opinió, principalment les notícies, clar, mm. la forma de, de donar les notícies eren d'aquella manera. El parte. Allò I... li, li, deien el parte, sí. Clar, el parte. La meva sí, també uh... veu que ah. posa el parte. Això és molt antic. Sí. Uh, els anuncis. Els anuncis eren massa masclistes. Massa, massa, massa, massa masclistes. Els reportatges mm. eh, d'aconteciments socials eren molt dirigits i, i el, el principal era el famós nodo. Sí. El nodo que, que, que arribava amb, amb consignes polítiques eh, per mm. tot arreu. Mm. Ah, sí. Mm. eh, com es va notar la de la democràcia? poc a poc, poc a poc. Eh, es va notar eh, la forma de d'oferir les, les notícies en, en la, al cine, al cine, en les pel·lícules, perquè hi havia moltes pel·lícules que estaven prohibides. No es mm. podia veure mm, tot el cine que volia cadascú, no, ni llegir els llibres, mm. els llibres que cadascú volia, no? Doncs al, al cine es va notar també els reportatges, d'una altra forma. I, i vam van oferir eh, reportatges estrangers, també, mm. que no, antes, abans no hi havia, mm. també. I t'havies havies crec... d'escapar-te fins a Perpinyà per poder veure cinema així una mica més... Una mica més puja de eh, tot. Sí, però no, no solament eh, una mica més, mm, més picant, per dir-lo d'alguna manera, sinó Mm, algú, alguna pel·lícula con algun contingut mm, polític, mm. res. Ah. Uh, con algun contingut més social, res. Doncs ah, era, era molt difícil. Mm <laughs> -hmm. Mm. Ara tenim més canals, <laughs> molts més canals. Recordes quan van aparèixer les, les primeres cadenes privades? Mm, no, no me'n recordo molt bé, però bé, jo mm, crec que han arribat per, per diversificar, diversificar l'oferta i que la gent eh, tinga més... Eh, més possibilitats d'escollir. De, mm. Però a vegades jo crec que no s'escull bé. Però això va arribar gràcies a la Pilar Miró, que ja és morta. Sí. Mm -hmm. Perquè, bueno, sí, el, la, la Pilar Miró va dir que Televisió Espanyola que era l'única i que volia competència per poder fer el seu, la seva programació, que, que és la que ella volia portar a terme, no? Mm -hmm. Sí, en alguns casos caldria controlar d'alguna manera més eficaç el, el contingut d'alguns programes, llavors, creus? Sí, però per el contrari, <laughs> el, el problema és que hi ha gent que l'agraden. Sí. Ese és el, <laughs> el gran problema, no que hi hagi un, uns programes que mm, haurien de no existir, mm. sinó que hi ha molta gent que els veu. Mm. Sí. Això és Ese és el gran problema. Això és, això és molt greu, sí. Perquè, perquè si, no, si no tinguessin mm, audiència, mm. no existirien. Mm -hmm. No, no. I ja hem parlat una mica del passat, ens hem situat al present i ara ja m'agradaria acabar parlant de la televisió del futur. Cap a on et sembla que, que va? Mm, jo crec que va de la, de la mateixa manera. Mm, eh, haurà, haurà programes eh, més especialitats, més mm. especialitats mm. per a gent que els demani. Mm. Uh, però mm, també, també eh, haurà, haurà programes mm, nefasts <laughs> que, perquè, perquè la gent, la gent eh, els demana, els demana, els veu i tenen audiència, doncs de fet, la televisió ara serà internet. O sigui. sí, sí, mm-hmm. sí. Per això és el que et volia preguntar. Sí. Com ho veus? Creus que els joves continuaran mirant la tele o trobaran altres maneres d'entretenir-se? Eh, jo jo crec que, que trobaran moltes més maneres d'entretenir-se, perquè, perquè no tot no tot és la, és la tele, no? Mm. I, mm, I sobretot jo crec que, que el, el més important és eh, trobar, mm, trobar-se amb els amics, eh, xerrar, sortir a la muntanya, fer mm. excursions... Mm i, i anar al, al carrer a veure i a viure. Uh mm-hmm. -huh. no, no, tan, no tanta tele, que no, mm-hmm. no fa falta. No tantes pantalles, sobretot Clar. que ara la gent jove cada vegada, mm. que parlo des del coneixement, mm. mm. ja en comptes de veure la televisió per esperar a quina hora fan aquella sèrie que t'agrada, directament te'n vas a la pantalla internet, els mòbils, i veus quan vols el capítol que, de la sèrie que t'agrada, eh, si, no, si no ha arribat aquí a Espanya la pots veure eh, traduïda en anglès, o sigui, la televisió s'està quedant molt enrere. sí. Mm. mm. Doncs sortir al carrer a veure i a viure, m'agradaria acabar <laughs> amb aquesta frase de la Txelo. Gràcies per haver vingut i, i per les teves pels teus comentaris. Eh, gràcies a vosaltres per, per estar aquí. Molt bé, doncs ens queden dos minuts per acabar el programa, anem cap a l'agenda. Vinga, som-hi. Molt bé, doncs tal com us dèiem, ja som dins l'espai de l'agenda per recomanar-vos alguns dels actes que es poden gaudir aquests dies als nostres barris, començant pel Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix a partir d'avui gran fe la gent de festa, les festes catalanes. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix a partir d'avui a la sala Passadís de l'Auditori l'exposició Gens en Festa. L'exposició Gens de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la implicació social. A través de diferents panells informatius, fotografies fotografies, projeccions i material elaborat es podrà aprofundir en diverses tradicions centenàries, com ara danses circulars com la sardana, el remot d'origen mediterrani o danses d'origen magribí com la jota, elements espectaculars com els gegants i els capgrossos. Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català, cultes ancestrals amb el tribut a l'aigua i el foc com a béns col·lectius, així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és cedida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona Barcelona. I ara ens acostem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè es posa, bé, continua el projecte Binomio que es dona a conèixer a través d'aquesta biblioteca. Com cada dilluns, a dos quarts de, de la tarda, a dos quarts de nou del vespre, realitzarà el projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per vuit joves. El projecte compa, compta amb la suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. Més coses en comentar-vos, parlem de la festa al carrer a Sant Andreu. La vida al carrer és pròpia de la manera de fer festa a Sant Andreu vine a l'exposició que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El seu, caràcter, el seu caràcter plural facilita que es converteixi en la festa de tothom, l'espai de trobada dels andreuencs i les andreuenques que les entitats del veïnat, dels botiguers, dels passejants, dels, dels visitants i dels nouvinguts. Festa al carrer és un binomi de pintures i fotografies sobre la Festa Major de Sant Andreu a partir d'una tria de fotografies de les diferents edicions del Sant Andreu en un clic sobre els diferents elements de la cultura popular d'arrel tradicional catalana. Aquesta activitat està organitzada pel grup de pintors de Sant Andreu i el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Judit Riar i a la Susana Ávila per haver vingut avui al nostre programa i evidentment com el nostre tècnic, el Ricardo Ricardo mm, Malavet. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda a tothom. Adéu-siau.